yuhanna simore sappo e nayi yoɓerde mon ndeej gonɗine allah gonɗi noon mi minne galle babam ina heewi cuuɗi sinno wonano goonga bele mami wi mami fewndanoyi on nokku te so mi yehi mi fewndanoyi on nokku mi artat mi nawa on sara am bele ononne oɗon ngona ɗo gonmi ɗo to paami to oɗon ngandi laawol mum tomas wi'imo joomiraaɗo min ngannda to paaɗa ndeen noon holi no min nganndirta laawol ngol yeesu jaabiimo wi'i ko miin woni laawol ngol woni goonga o woni nguurndam ɗam hay gooto waawa yahde to baaba o tawa rewaane am tawde oɗon nganndimi on nganndat baabam ne to gijoni on gandimo te on jiimo filip wiimo jomiraɗo yoni min tan ko kollamin baaba o yeesu jaabimo wii filip no ɓoydirmi mon ni fo a anda kam kala jiiɗomi yi baaba o nden noon holino mbawirɗa wiide yomi hollu on baaba o mate a gonɗinani gonmi koye baaba o te baaba o woni koye am haala kaalananmi on ka ummaake am ko baaba gonɗo e am o timminta golle mum jaɓane kam somi wi gonmi koye baaba o te baaba o woni koye am walla so on jaɓani haalam jaɓe gollam kam e gonga e gonga muɗa wiya on kala gonɗinɗomi waɗat kañumne golle ɗe mbaɗanmi ɗe waɗat ni ɓurɗe mawnude sabu paami ko sara baaba o kala ko ñaagiɗon e indam mi waɗat mbele baaba o ina mawninire ɓiɗɗo o so on ñaagiimo huunde e indam mi waɗat so tawi oɗon jiɗimi on ndenat jamirojam min mi ñaago baaba o o rokka on ballo goɗɗo gondowo e mon haa abada o ruuhu goonga mo aduna o waawa heɓde o sabu o waawa wona yiide mo wona anndude mo kono onon oɗon nganndi mo sabu o wondi ko e mon kadi mo o won e mon mi woppata on e yeweende ko mi gartowo e mon e nder sahaa daɓɓo aduna o wonta yiyam kono onon on jiyatam on sabu miɗo wuuri kadi ononne on nguurat ñande heen ma on paam ngonmi ko e baabam ngonɗon ko e am te miinne ngonmi ko e mon kala keɓɗo jamiroojam reeni ɗumen ko oon tigi yiɗimi kala jiɗɗomi baabam yiɗat ɗum miinne kay mi yiɗat ɗum kadi mi feeñanat ɗum yudas tawi wona yudas iskariote wiimo joomiraaɗo holen maawirɗaa feeñande min minen tan tawa a feeñanaani adono o yeeso jaabiimo wi'i kala jiɗɗomi reenat konngolam baabam yiɗat ɗum kadi miin e baabam min garatto mum min koɗo e mum kala mo yiɗaa kam reenataa konngolam konngol ngol nanaton ngol iwaane am iwi ko e baaba nelɗomi o mi haalani on ɗum ɗo ɗo gondumi e mon ballo o ruhu ceniiɗo mo baaba o jogori neldude e innam o ma janngin on fof kadi ma siftin on ko kaalanmi on ko fof ɗaldanmi on ko deeƴre ko deeƴram dokkanmi on mi rokkirta on nde no aduna o rokkirta deeƴre ni yoɓerde mon ndeeƴ woto kule on nani mbimi on ko mboɗon yaha te komi gartowo e mon sinno oɗon jinnomi on beltotono e ko paami sara baaba o ko sabu baaba o ɓurimi mawnude joni noon mi haalani on ɗum gila arani tawo bele so aroyi oɗon gonɗina haalam e mon hewata hankadi ngati gardiɗo oɗo aduna nana ara min ala ko wawe am kono ko bele aduna o ina anda mboɗo yiɗi baaba o kadi mbaɗiranmi kono baaba o yamiririmini gummoɗe jehen